Gabon entzule eta ongi etorri metal garrasira. Ongi etorri, azte bat gehiago metal garrasira, erratiko metal, metal saioriko berenera, eta bakarren era ere bai hemen, laroa eta eratzi zazpian punto eta internet metalgarrasien.wordpress.comen! Eta gaur, e, saio berezia, aurrera, atzo aurreratu genuen <laughs> bezala oso, oso goiz, bai, badakit, badakit, bueno, bueno, gure milak entzuleak eh, ez dirak ezkatuko. Gaur, saio berezia, iztu nauk taldekoak ditugu hemen, elkarrizketan, esklusiboan! Bai, haupa, gabon! Haupa! Eh, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, Zagit, ah, da kasutea hor... Ondo azten zara elkarizketa. una especie de bai, frase lapidaria, ez? Eh, azteko elkarizketa, edo hor indiken zuzuten saiatu ez. <laughs> ba, bai, ba, bueno, ez dakit, de, eh, jende animatzen bada, norbaitik entzungo digu zuzenen? <laughs> Nero zu proba, nero zu proba egin. Eten dugu proba. Bai, ez dakit jarri, jarri txorrotxoan, ez da... Abiltua metal garrasian, eh, jarri galderak, iztun aukeko eri. E, eta Twitterren eh, eta Twitterren joder, eta Facebooken ebai, eta gainera dia oso moja ekarri dizkigute karagardok, eta, eta, eta, nola esaten dago, eskoraz? Itxaurrak. Itxaurrak, eskerrik asko. Kostatzen. Hola da, oza, <laughs> pro, programa bakoitza euskera eh, klase bat da. <laughs> batzutan, batzutan ondo esate ditu gauzak, eh? bai. <laughs> Eta bueno, ba, ba ezagutzen ez bai dituzu, eh? ba peskatez, eh, orkestu zuen buruak, ez? Eh, bueno, ba... Jurgi, edo, bai. asin nahi bat zuzuk. Bai, ni asiko o, ba, bueno, ba, talde sumaiar, ga, sumaiar bat gera, oain sumaiar zaraustarra. Lengo urtetik gizon hau andoni sartu zanetik taldean. Ta bueno, ba... Hei metal taldea. Bai, hei bastante klasikoa edo, bueno, euskal heavy tipikoa. Ah, bai, ba, bai. Asgar, ah, bai. zutagar, ba, hori dana pixkat izan dia gure influentziak, da, bueno, ba... Dana pilatuta bota, hori da. Hor. Hori da, hori da. Gustatzen zaiguna eta hori da iten. <laughs> Tainera, lengo, bueno, lengo hortan. Horein eh, dela bi urte, bina eta mabian, e, eh, aterazen duten eh, metamorfosia diska. Bai. Eh, momentos azken lana, ez dakit bai, beste bueno, baten... Orain, sartu gehoan dela gutxi ja ba, bueno, kanta berriak eta egiten, da, bueno, badazkagu ja proiektu batzu, baina, bueno, gure asmoa da, ber, udara ontan sozea alde, un, uh mhm. -huh. un EP txiki bat, edo bintu, bai. Ba, bosei kanta, edo zerbait, haber zerbait uh -huh. aldeun, mhm. ja, atea. Uh mhm. -huh. Nola ikustu duzute, ba, pizkat, nola balor atzan duzute ez, e, metamorfosi diskonen ibi bi urte berandu, urte eta piko berandugo? Bueno, ba, egia esan hasiera baten, E... Eh, Fiskan komplikatu da hontan, bai. <laughs> Porque, bueno, disco hau gatu benen momentuan, pixkat kokotera nio den diskoak ino, bueno. <laughs> Lan egin pixka bat, bai. Eta, bueno, kontzertuak ematen hasi ginen ala, beste lehen no genekan utzi egin berri taldia, eta, bueno, ba, orduan, ba, hor fase bat dao, gitarrista berri bat sartzen dana, da, bai. kanta guztiak gazi beretuna, da, bueno, ba, oain hartu dugu berriro, ba, bueno, udara asieratik edo hartu dugu berriro martxa, bai. eta egia esan behar badu, oain ahi geha, bai. presentatzen diskoa. Ja, bi urte ja. baina, bueno, <laughs> gauza horrela sortatu dira. Hau marka izun hau, gure martxan, lasai lasai aurrea. <laughs> eta, e, e, pixkat, ez dakit, horrela pentsatzen zenuten edo, e, eh, elburu bat diska honekin edo, ez dakit, Es. Kastea e, eh, edo... Azken finean... Oso, oso joatea gian ez dakit. Bai, bueno, gure ikusienun ja magos kanta edo eskala, eta esan genuen, jo, ba, hemen... Bada garai asozea atatko, maketa bat genekan, 2000 da bai. Eta, bueno, ba, esan genuen, bueno, bagoazen zerbaititea da, bueno, azkenean lagun baten garajian grabatu genuen. <laughs> garajero total, eh? garajero total. Garai. <laughs> Eta, ba, bueno, ba, asmoa zan, egia zan, guretzako recuerdo polit bat eukitzia. Eta, bueno, ba, ez genekin ere zer algo nun lertu horrekin, baina, bueno, ba, orainek lortzen, ba, hori ba, mugimendu pixka teotia bai. da, bueno. Bai, jo, eh, recuerdo politetik, ba, ba azkenean, ba, bai, iaia, bai, bai, ba, askotan egon zate jotzen, eta... Bai, bai, Ba, asko moitu gara, ez dakiz ama kontzertu joitu gu, baina... E, eh, urtian, hasi ganetik, uste zeiz zazpi bat dola bagoa, zela bai. Horten, eh? Bimena kamala. Jo, eh? Zei... Bai, bai, bai, bai. Ta... E, eh, zuzen, bueno, eh, diskoa, metamorfose diskoa zuzenean orkesteko denbora esan duzuten, esan duzuten bezala. E, esan kontatu, alkaitzak, bota asko bat aiert. Kaitzak ez zuen. Kaitzak <laughs> ez zuen, asko. E, noaino joan zaten, opiskat, bueno, ba- Euskal Herri barrun edo kanpoa joan zete bai. bai. Bueno, aukera, eh? aukera auki genuen zaragoza juteko, baina azkenean azkenean momentuan erroizte egun kontzertua, baina urruti gena jungeana e, eh, andoni Etxeon, baina eh, Aspar azparrenen izan zan. Hori, azparren, ez dago gaitun Parralde, no? Bai, bai, bai. Suena, bai, berak ah, esan duena, bai, suena iparralde. Bai, zidane bai ongea, eta iruñan. Bai, iruñan duela, iru azte hola izan bai. ginean, zea infernuta bernan eta... Hmm. Bai, bueno, Eta atzo konfirmatu genuen gazteiz zinengo gala apirilean bai, oh, así que bueno, pixka ah, eh, eh. Bai, bai. moitzen gira, moitzen gira. Internacionalista. <laughs> Interprovincial, utziko dugu. <laughs> red, red, eh, eusko tren, ez da? Oiga, oiga. <laughs> Uro la costa. Esko aldetik anateatzeko. Eh, disko eratzeko pro, eh, bueno, eh, pro, eh, jarraitu zenuten prozesua ezberdin esan da diskonekin ba, lehen atasunen maketa horrekin, Bueno, guain jakin da ba, urte gehiago zela esperintziak asko kontatzeu, eta Danian nabaritzea, eta hori, pixkanaka pixkanaka orduan da kanta espresatzeko eta erresagoak hau, guain ikuste dugu, errestatzen hori, mm -hmm. leheno ez genekana, eta badua, pixkanaka ba, pixkanaka. Metamorfosia eh, ikasteko asko balio izan digula aspektu hortan, porque leheno egualtzan, ba, hau nahi desartu eta sartu inberde da. Oain bihurtu pasatzen dira, entzen <laughs> duzu da, zaizu, jo, hau da nebi... beste perspektibatekin ikusten duzu, eta bai. bueno... Madurar edo esango dugu, ez da? Ba, <laughs> bai, eta ikusten dugu kanta berritan isladatzen dala hori, ez? Bai. Piskat, elrupago edo bezala diala. Bai, bai agian landuago edo batzutan agian igual simpleago, ez? Bai, ez gara sartuko on hau egiten ba bai, delako bai, bai. beren jenal bat, ez? Bai, bai. <laughs> Bai, baina notatzen da hori, ba, evoluzio bat bezala egon dala, bai. eta... Ba, bueno, ba, ikusiko da horrengo laetan, haber. <laughs> Igual, gezu rezaten egetu, eta... <laughs> Eta nola egiten dituzte, o lehenengo letrak sarte dituzte, ba- o rifak lehenengo... Da, ba, rif batekin azten da, normalian. Bai. Rasi bat, etxetik, Rif ah? bat, eta esatezu, ostra, hau... Ba, ba da... -hmm. tirando del hilo, da bueno. Es que bueno, eso se ate arte. Ta askotan ba kanta osu ateatzen duzu, da esatu ah, honek ez du zerta balio da basureta. Basureta. norke norke ja ditu abesteak zuk? Bueno, eh hor fase bate onda porque Google no abeslari bakenekan bai. eta metamorfoseko letra gehienak berak indizkigu porque asko kolaboratu zurekin eta hori. Eta ba beste letrak bai nekin ditut. Horretu zara galdera bat mekara guelder. <laughs> Hori gaztia zulako ikusi papela ikusten. <laughs> e, diskoa gainera zuen kabuzatera duzute, autoeditatua. Bai, bai. E, eh, nolako izan da prozesu hau horra edo nola ikusten duzute? Bai, Lucia, Lucia da oso. Komplikatu agien, ez? Bai, eta aparte, ba, bueno, hori ikustezu... Falta zaizula esku esperto bat. Bai. bai. <laughs> Esperientzia da kanso se falta zaizula. Bueno, guk uste dugu hain guk hartu deula, gero esate genuen bezala, baina bai, hori falta mota dugu, azkenean. Hmm. Porque guretzako legai gauza berri bada eta como pollo sin cabeza, bat. da, bai. <laughs> ba, bueno. <laughs> eta modelo honekin eh, errepikatzeko laguntz, eh, barkatu, errepikatzeko gogoak eh, sartzen zaizkizue edo eh, laguntze laguntza izango ba, zenute, ba, zakit, esketxe batena edo eh, talde batena edo eh, beste, bueno, beste eh, eratatek eh, zeinateke. Ba, ez dakit ikusi berko zan, baina, bueno, prinsipioz gu, gurea juzten. Bai. Bai. bai. Baina, bueno, ez inda esan, ez dakit gu. Bai. Ez dakit gu. <laughs> ondo, ondo, ondo. Ba, bueno, eh, ez dakit zerbait esan ez nun? Horre. Ez. Tundi zu tarnasten. moztu <laughs> nahi, nahi badidazu, ba, moztu nahi duzunan. Sartuko gara bizat, e, talde eruzko bloke honetan, e, talde gaztea zarete, 2006 garren urtean hasten zate. E, zei, ze, zei, bueno, zei adin zenuten, 2006an. <laughs> Oi, ni, untatu nintzen David Gorriti da, David. Bai, bai, men, irakurriendo, irakurriendo. <laughs> Luchi eta Gorriti esan behar horrela esagutu dut Bai, eh, David Gorriti eta David, David Fernandez. Fernandez. Da. Pasua eta bateria. Ba, ba, Amair urte genezkanetik. Amair urte. Amair urte egin, ja, lokalea junginan, da, bueno, ba, gure eskorbuton bersioak iten, eta, bat ikusten mundu guzti guzti hasi dan bezala, ez? Ba, bai, bai, bai, kanta batzu joten, eta, bueno, apiskanaka ba, ikusen que, bueno, ba, guztoko musika mm -hmm. antzekoa gustatzen zegula, da, genula zerbait aurre da, bueno, 2006an finkatu ginen ja talde bezala, Aunque gero aldaketa gukitu, lehen urtean berriro bai. aldaketa gukitu ditu, baina bueno, izun hauk 2006an sortu zen. Bai, ze, eh, hasi eh, zen gaina, eh, formazio, eh, ez daketa emendiken, eh, bueno, eh, kasu den formazioa eh, gutxi gora bera, andoni ezik, eh, eta... Eh, ba, beste eh, ba, formazio mantendu da bimia da la edo... Bai. Bai. Y eh, Iker Leturion dorekin ez Bai, bai. Eta bestea da kate mendika nago. Eta Luis Fernández. Bai. Lu. Es que da, da, David Fernández en anaya. Ah, ah vale. Bai. <laughs> en familia, Ana. Bai, bai. eh, asirete, bueno, hori, ahu, internetan honesta, asiretik, eh, punk eta metal e, estiloekin ausartzen omen zineten? Bai, bai, porque azken nioan, bago, ama biurtekin jala zinean metalika entzuten, eta basutagar, eta... The Black Album! Bai, bai, guan eta... Bai, eta nanan zera. Ba, bueno, ba, oiek berziatzen azte ba, nik uste mundu guztia zera, horiek, eta gero, ba, <laughs> nola zumaian mugimendu punki asko da hon, ba, bueno, ba, ondoko lokaletan eta beti, ba, bueno, eskorbuto, da bai. da beti juntatze ginen jotzeko, da, ba, bueno, ba, horrela <laughs> eta, bueno, orain eh, lehen esan duzuten, esan duzuten bezala, ba, euskal metalaren estilo horretan, ez, mm -hmm. e, eh, zutagar, bai. latzen, eta olako taldeen, taldeen estiloa jarraituz, bai. eh, punkarena eta beste estiloen zera nobra diteko, ba, bueno, ba, antzinako za da, atzean bai. zuten zerbait, edo... Bai, bai, ja, pixka eh, finkatu geha, genero hortan, bueno, ez la oso finkatu are, baina... Osa hartu genuen metala, o hartu mhm. zuen metala, eta handi gana, handi gana aurrea. ez da, kasute esperimentatzeko ba, hori edo... Bueno, eh, kanta berritan ikusten da pixka freskotasun bat edo Gu geha gauza desberdinak egiten. Ez izatea baina, bueno. <laughs> Ez, ez broma. Jotzen ebai, pixkat. Bai, ez, hau kritika bezala, ayertere, ayerten trapu zikinak, ez? e, eh, Konzertoa joan ginenan, el, bueno, lehenko irrati entzuleak, lehenko astan egon ziren errentenin jotzen, e, turin eta ayerten esan sartu, zenean esan zen. Jo, ez dakit, ba, ba bueno, ez dakit nire burua nolabait ireki dudalako edo estilo goi entzute ditu, ah, gobean faltat, Nere ustez faltatzen da hor gutural bat, ez da. <laughs> ba, bueno, azken aldean, jende asko gesaten dit bai. guturala berdi ala gure taldean. Nik esan bai. nik ez da eskititen. Hauetako baten bat animatzen bada, ba, bueno, ni dispuesto. Bukatuko zen dute ez, nola iteko metalkore talde bai, bat bai, zela, ez? Bule for my valentine da, balako, balako bidetik. Bule vale for my valentine da, tipoak ez, takalako, abesteko, ahotxa. guturalako, kondo, pero bestea. Bueno, bai, estilo bat, aparte, tipo horre buia guturalak oso ditu, bai. eh? Ja... Bai. <laughs> Baina, bueno. Tak, abeslaria. Eta gaina nahi bazue, ba, handerren koñatuak erakutsiko dizue <laughs> nola egin guturalak, ze teknika bat dauka gainera. Bai, bai, bai, bai, bueno, bera da eh, Green Core talde, talde bateko abeslaria, eh, elekitikoa, titaine taldea. Eta bueno, hemen e, gaina eskualdean bazekan talde bat, e, desegin zen talde bat, el, eh, gu elkarrizketatu genituen eta desegin zen. Kutsira, handi kutsira. Baina, animoz. Ezkerrik asko. Ez, ez, ez. Ez dakit, ez. Tipo amajoak ziren, ez. Entzizki <laughs> guten onpariak ere bai, oza. Sea, <laughs> Ari zara terri pikatzen, ez. Zerbezak ez zuten. Ez, pero... Zerbezak ez. Horreira bazitu zuten. Baina, <laughs> ez, e, orduan, egun horretan zinen dena denara joan, ez da? <laughs> ba, bai, berak, eh, bueno, talde batzun, eta hauekin hasi zen jotzen, eta hasi zen, pues, bueno, eh, hemen lagun bat dugu azkenean, e, berakin jotzen zuna, eta horren beste talde, beste talde batean dagoena. Eta, pues, ez zitzaion kultur, teknika hori irakasten berak esaten zuen, ba, zela, nola baiteko Mark Simpsonen ahotsa jartzea, mm -hmm. baina fuerte, ez? Ez dakit, nik ez dut inoiz lortu hori egitea. Zaiatu nahiz YouTubeen bideoak eta ikusten da... <laughs> ez, zurrun kantzeko bat atatzen zain, eta <laughs> Eta bezpare, ez de probaturein, ez de jakin nahi, bo. Eresa, bai baino. Agian abesti baterako bakarrikan, ez? Bueno, bukatu bai. ezin dut jarraitu abesti, <laughs> Bueno, ba. Eh, jartzen dugu abestitxoren bat, ja, tarritxo bai, Ez zordua da abesti bat jartzeko, bai. ze abesteikin hasi nahi zute? Ba, biskat kainak inazte dituk eguneroko gia. Eguneroko gia, izun nauk. Ba, ireketzen duna. Disko ireketzen duna. Txe, eguneroko gia. Hor, ezan dugu, eguneroko gia, eta zu horrein jarraituzuk, ez? Mango izuz protagonismoa. Oh, mi esker. <laughs> bueno, ba, ba, utzi dugu aipatzen e, influentziak, eta, bueno, e, Euskaraz abesten duzuela kontuan hartuta, ba, hemengo taldeak baditu zute inspirazio, baina baita kanpokoak, ez? Bai, eh, azkenean betikoak, ez da, ba, diguztet... Mitikoak, ez da. Metala guztat ez aion egozen jek pasa dituna, ba, Iron Maiden... Eh, bai. Halloween. Bueno, Halloween. Bai, bai, bai. No, la. Sacrilegio. Bai, bai, bai. Halloween, bai, bai, bai. Ba, tal le mítico gustia, ba, de Judas Priest, la bai. cara de bai, Danak. Baño, ni nere kasuan zutagarren forofo amorratua izan ez. <laughs> Oso gastetatik. 13, 14 urtetatik da Eta horregi asko asko entzun dut. Ez pegatu hortik <laughs> Zer irutu zita izan bai, azkeneko bai. izka? Bueno. <laughs> Zitzen zen gustatu o... Kan... Sin bai, más edo... Bai, eta beste batzuk ez. Han ah, neri gustatu zita Generalian diskoa, bai. Gustatu zait. Roio azkeneko eramaten zuten roio... Ez dakit, esango trasero baina, Bai, bai, bai, hori... bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, ez bai, bai, bai, da pixkat digertzen da askarratera bertzutela eta... Bai. Nik hori igertzen dira, kantak oso ondo daude, baina pixka sotaka bai horrei da, ez? Bai. Agian, eh, ez dakit, eh, somatzen dela modeloa pixkat eh, norantza joaten denez, eh, azkenen jaz dela, o, gaur egun az, ez dela somatzen, ba, ja ez dela diskoa saltzea, baizik eta singelak eh, saltzea, ez? Bai, bai guzti dugu hori modan da, hola, guk txokuk dakagun asmoa de hortikan jutia da, ba. ja ez disko oso bat atera, baizik eta Bosei kanta grabatu, internetera igo, eta horiek mugitu, porque... <laughs> And get profit, ez? Bai, bai, porque disko bate gastua oso ondia da, Bai. Ta... Eben, en, en, esan nahi nun azkenan da pixkat nolaiteko, ba ez ez? Kon, e, alde kontzeptuala, bai, o diskoen bai. zera historia kontzeptual hori, ba asko egiten zuten behintzat orain dela urte xente, ba, ja ez dela pixkat. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, <laughs> Ba, ez dakit. asuntu bat. Bai, bai, bai. Gero, gero hitz egin dugu bai. interneten, bai. internetei buruz. Mhm. Bota, bota. Bai, ba, bueno, lehen aipatu dugu ez, e, ba, lehen eh, maketatik, gero diskoan, ba, bueno, e, nolako garapena izan duen taldeak. E, horrek ere, aipatu Zeniguten aurrekoa, aurrekoan, ba, bueno, nola, e, e, zuek ere nabaritu duzuten ez, hori, eta, bueno, denbora izeneko abestia dibidez ere berri grabatu duzute. Bai. Bueno, hori nola, nola garatzen da edo nola... Bueno, bai, ideia hori izan zen, eh, Tunken Hover genuen kontzertu bat, eta, bueno, lagun batzu dazkago la pixka bideo afizionatu dianak, eta proposatu ziguten, edo, bueno, danon artian hitz egiten, da esan genuen, bueno, grabatzen juten gara Tunkea, ba, iru lau kamerakin, eta ba, toma batzuk atera, eta, bueno, montaje txiki batin, ezta? Eta, bueno, ideia ondo irutu zitzaien, da, historia san eh, diskoko denborako bertxioan mendekutxuakeko isake kolaborazio bat bai. egiten digola. Bai. Eta, karo, kanta hori jartzia zuzenian, da gero isake etzeola, ezak eze, da, bueno, guk ensaiatzen duen lokaletan estudio txiki bat dago, ezak, bueno, ba, grabatuko dugu egun baten ementita, eta kanta hori erabiliko dugu bideo honentzako. Mhm. Eta grabatzen ginoan ala, ba, ikusi genuen, e, ba, salto handi bat ondala, kalidadian, eta gure instrumentuak ejekutatzeko moduan, abesteko moduan, eta hor, ba, bi urteko, da hori, ba, esate genuen, hau, diskoan hartutako esperientzi hori izla da tondalak, hortan bai, da, jo, hartze gintun bikantak, eta esaten, jo, ba, diferentzia da, diferentzia da. <laughs> Baina, oza, jan komentatu genitzuna? Ba, bai, ba. Esan genuen, boa, zedeko denbora auken duen berduta, hau, hau jarri, hau jarri, eta bestia desagertu. Bai, azenan, bueno, eh, eh, ba, lehen gurtean izan zen, ez? Uste dut, eh, Blind Gardenek, aterazula disko bat, bir eh, gaur eguneko soinuak, bueno, Blind Garden da bai. gure, bueno, nere, talde kutxun uh bat. <laughs> Eta, bueno, kurioz izan zen, ba, lehen gurtean aterazuten disko bat, ba, bere eh, grandes exitos bezala, baina e, bir grabatuta, ba, gaur egun zuten soinuak, ez? ez dakit, eh, pentsatu ba, zuten hori. Eh? Gustatu zitaitun. Eh? Hombre, ba, joan entzat bai. zuzen ikustea. Rain Guardian da, talde bakarra da. <laughs> Posilo zutela, abestia. Eta joaten da, oza, horretara joaten zara kontzertuetara. Ba, jo, urte da, azken urteetan gaina, eh, edo zeinek ordenadore batekin, bai. diskazo bat egiten bai. duzu. Diskazo, diskazo, baina, karo. Betiko diskoak, betiko diskoak, ja, da, zu duzu moindala bai urteko disko bat, eta ondo sanatuko dizu. Bai. Bada que su kalitatea ez dala iguala, da hori dana, baina beste xarmari ega, hor, ba, bueno, ba, gra, berriro grabaten dutela, ba, ondo, baina seguru nao, aurretik zeonare oso ondo zeola. Bai, ba, gaina dode, ba, zenbait estilo ez, adibidez, blackean eta hola, ba, nolabiteko soinu garajero hori, ba, ez dakit, ez? Bai, ba, e, jendeak flipatzen du horrekin, dan, ez, ez, ez, zuten ez, ez, Bai, ja. Grabado en garajiko zinta, osea. <laughs> ez zinta, ez? Bai, azken Beti nahi dugun lortu ezin deguna. Ez. Bai. <laughs> Baina, bekuntzaren bidea ez. Bai, bai. <laughs> ze, ze, ze, ze kultua jarri en momentu oh. batean jarraitzen. Bai, bai. <laughs> bueno, eta e, pentsatzen dute eh, garapen horretan ere jo, hobi bat izate izatean hasi zen eh, musika zuentzat. E, baduzute asmorik, e, ba, bueno, zebait serio bilakatzeko, ikusten duzuten bezala, garatzen ari den bezala taldea, proiektua? Hombre, ba, kontua zaila da hobbitik antzio ze eh, serio bate, hombre, serio bakazu pasatzea baino, serioa pasatziak daramaki ba, gauza asko renunziatu behar dituzula, estudioak, lana, ba, eske, bai, azkenako, bai. ordu asko dedikatu behar dira, eta gaur egun eh, bai, bizitzatea atzeko musikitatik Ja. Seguru nago talde handi asko zailtasunak laskaela, dela. Bai. guretzako ez da aukera bat dan utzi da esan, venga, euneko egun dedikatuko jau taldea, eh, Porque Ez de, ez ikusten posible, da, vamos. Guen goz, mm. joi, o sea, guen dikane, bai, hobi bat zela kau. da, bai, a ver, egia da, ez da la leno bezera, ba, bueno, guazen tontu nahi eta ratzalde baten, bai. jiji, jaja, da, jazta, ez. Ja, juten txaren saiota, da, bueno, ordu teki batzu dazkazu, da, beste dinamika batekin intzoaz, baino, hmm. hobi bai, izan da segiten, no? Bai. Hmm. Bueno, ba, hortik eh, lotuko dugu Euskal Metal ezenaren inguruko, bueno, ba, horrengo galdetegia. Nazu Jarraitu o... Jarraitu zu, jarraitu zu. <laughs> eh... Ez, eh, da jaten. <laughs> Ez, eh, bueno, apuntatu galdera bat, eh, ba, bueno, eh, eh, Ikerraz eh, lehen abez laria eta Luis bai. Fernández eh, kaldu zen dituen, entre komillas, bidean. Bai. Eh, nola ikusiz, no, nola izan ziren momentu horiek eh, ikusitzen duten, ba, agian hemen eh, ez dakit, ez, eh, paroi bat egin bar dugu, edo eh, onaraino iritsi gara eta orain beste zerbait hasi o, o zuzenean ba ikusi zen ba, bueno, pues aldatzen dugu edo beste bai, horrela izan da. Egia esan eh, Ikerrek lagasunen lehen da bizi taldea lagasunean, ba bueno, urrengo astean kontzertu genekan eta esan bueno, ba ni hasiko naiz abesten, ni gitarra joten bai. leno bakarrik eta koruak egiten ditun, ta bueno, ba ni hasiko naiz abesten. Eta astebeten letra guztiak ikasin ditun, Eta gaur arte, baina pasadia la sei urte, eta gaur arte. Dijo que iba a venir al concierto. Bai, hoi da, hoi da. Eta Luis Juntzanien bai desberdina izan zan, porque ya beste trajektora bat genekan, da ya bastante formatuta genekan talia. Eta, jo, ba, pena mantzigun, bai, baina, bai. bueno, inungo momentuan ez genuen pentsatu lagatzia, da ezer gaina e, kontaktatu genuen endonikin, da, bueno, torri zan ensaio batzuta, da, ba, gaur arte. Mhm. Ba, bai negozoren e, eh, jarraiktu, ez? Euskal Estzenaren... E, eh, bai, hori, aipatu dugu dizuen aldana ikusirik, ba, bueno, hori eh, jakin nahi nuen nola ikusten duzuen zuek e, momentuan Euskal, Euskal Metal Estzena, eta, bueno, azken urteetatik, hasi zinetenetik garapenik ikusi duzuten, edo, bueno, nola garatzen ari den. Hombre, a ver... Escena... Escena... Ez dago. Ba, ez dago <laughs> Nere, eh, kontu honetan interesatzen zait, batez ere, ba... Eh, nola mugitzen zaten, eh, o nola ikusi zuten aldapen hori, ba, kontzertuak lortzeko araian edo... ustute, MPR-ekin zaitzatela, bai. txarriren bai. ekin. Egia esan, ba... Gupeti izan galtalde bat, ola, kontzertuak etamateko zailtasuna egokitu ba... Hori, ba, joten duzu gaztetxetan daola, ba, bueno, nola ala sartzezea, eta, bueno, bai. ba, aukera aukitzen duzu jotzeko. Ta egia da, ba, bueno, e, ekainan edo azinean mpr rekin Bai, hori da. Eta, ba, bueno, ja ez MPR bakarri, baizik, eta bultzada txiki bat eman digu, eta gero Facebook e bai erabiltzen, eta... Bai, Twitterra, eta... Azkenean, eta, bueno, ba, pixkanaka bola bat iten junda, bai. eta, ba, bueno, ba, kontzertuak orain ateratzen ez eskigu jendia izagegu deitzen, bai, gujuteko, da, bueno, ba, ikuste dugu feedback txiki bada, gazo, leheno zu just mertzenan beti atia jotzen, da bain, bueno, no izian behin, ba, bat emate deitu itan zure, bai, ez? Bizkat. Ja, Euskertzeko, gala, vamos. Bai, baino hori beti da, en, ambito txikitan, ez da, ba, bueno, ba, gaztetxetan, eta lokal txikitan, que egia esan guretzako hasta leku honetako bada, jotzeko. <laughs> Baina, hola, estena honditan da, hola, oso zaila da. Aizate, igual, pixkat gafapaster jartzen, ez? Eh, toki txikitan, ez? <laughs> Eh. Ez. Gaina, gubeti izan gatalde bat, eke, esate gu, gaztetxean edo plazan, da, nahi bai. Que gaztetxean. Seiena antes. Jendian <laughs> ah, urbilda, o sea, gaztetxetan batez da gauza hori jendean urbiltasuna beru eta askoz gehiago nabaritzea la eta bai. motibatzeko batez ere hori da gehiena motibatzen zure aurrian Bye. Bai. ikustia jende bat plazetan ez da hon ambiente horrekin. Bai, ez puñetera da hor, hueko hori, ez? Eh, sortzen dela bai, lehenengo bi bai. metro, eta ez jendea bai. ez dela. <laughs> Euskal Herrian bakarrik gertzen. <laughs> Jardun, etortzen mozkor bat bakarrik jartzeko bere paso, ez da? Neskan batzuk, gertziak eta lagatzeko. Ba. Bai, gero, ba, atera ezagu momentu honetan, ez? Eh, tema hori, eh, nola ikustu zute ba, roi hori, ba, joaten zaitela, azten zaten jotzen, eta aurrean dauden neska batzuk, eta, ba, egite duten nola egiteko, ba, <laughs> Ari, arinez, ba, nola baiteko tantza, ez dakit. Tantza... Be... Estandarra. Bai, bai. <laughs> ba. eski, iruditzen zen, da... Unibertsal. Ba, xa, bai, da bastante kuriosoa, eh. ah, ba, iruditzen zen, <laughs> nara, joaten dira neska taldeak, eta azten dira hor, eta dantzatzen bezala, baina ez dakit, ba, dantza hori nena ingo lukete, ba, ez dakit, ez, bat, aplanen. Osa... Ba. Askotan ikusi eta oso kurioso. Fenomena bat aplan. Ez, baina, bueno, eh, serio jartzen... Eh, komentatzen zuten ba, agian e, eh, talden zean ba, garapena edo ostena ez dela bet, betikoak ba, zaten, ba, ez? Ba, gure estilua gaina ez da... Ta, bueno, gure taldea espresoki ez da oso gogorra, orduan mm. guk usten dugu, dugu, bai, publikoa pixka zabaltzen deula horrekin, ba, melodiak eta sartzen, bai. da hori, ba, jendiai pixkatera kartzeko, baina alare, ez da musika estilo bat saltzen duna, ez pentsatzen zut agian estilo hor batekin ba mm, gogorrago batekin, ez? Kultura batzuekin. Eh, tener kontrako valor, bai. Bai, bai. bai. <laughs> Bueno, ez dakit, ez, beti, pues, ah, bai, Field bezala, ez, kralo Filtzekoak eh, ba, esaten nomen duten ez, ba, ba, ez dakit, nitrogenoa, nola, globo horiek bai. Eh, bai, aspiratzen dula, eta... Ba, eta bera ah. kulturalak eh, gas horrekin egiten dituela, ah, nik ez dakit, <laughs> ez dakit, komentatzen duten ez, hori... ba, heli joan aurkakua izango gana, no? <laughs> bai, antzeko, antzeko. beste bat, grabe, grabe, grabe, grabe, grabe, grabe, grabe, grabe, grabe, eh, aquí no es Ez, yo La du. Eta bestia, eh? Bestia, uste El hormiguero no te Cada acá 2x3 <laughs> Pablo Motos, saca el globo. 5.0, 6.0. Ze gazteak dira ayer, ikusten dutela el hormiguero. <laughs> Es broma, broma, broma. Jarraitu mesedez. Off topic hau eta gero. Off topic. Bueno, e, aipatu zute lehen, ez? E, ba, pixkate ateratzeko aukera horiek eukitu zutena, baina duela urte batzu da honeko elkarrizketa batzuetan irakurri nizueten, ba, bueno, saiaketera, saia, saiaketetan egon zinetela, eta, bueno, ala, oraindik ere, ba, bada asmo bat, airul bada, ba, irekitzeko, estatura edo juteko pixkate zabaltzen? Bueno, eh, gu preste hongo genial. Oli, ez dakite bai, euskera sabeste horrek eta hori, ba, bueno, gero kampuan... Ez dakik, inoiz ez dugu jor, ez dakik uste erakarpen eukiko duen hori bai. jendian da... Zalago zakun bergen bai, bildur txiki hori egon genekan, jo, a egin egin egin igual... Ba, baina beste da, bai, taldeak ba, berritxarrako zuta garbi zela, bai, ba, bai. ba, lopetan, ez? Baina berritxarrak eta zuta gardia Ah, bai. <laughs> bai, baina horrek ez du izan nahi ez ginen ajungo, da probatzea ti, benta, da igual gero ez gara inoz bueltatuko. Betu, bai, Ángeles del Infierno, bitako, bit. Bai. Gatu jala. Bai. <laughs> Beno, zuentzat, e, eh, izun haukentzat, zer da betea garriagoa? Estudioko lana egin eta, bueno, gero emaitza bat lortzea edo zuzenekoetan sortzen den harreman hori? Eh? Niretzako zuzenekoa. Zuzenekoa, bai. bai. Duekan gabe. Osa, eskertzekoena da, abiaz, estudioan da grabatuta geho eta jasotzezun erantzuna ez da, ez da direktu izaten, baina mm. zuzeneku eta plan de, boa, ez da, pila usatu zei kanta hau eta, oi da, <laughs> momentu anek ikotze egene, bum, eta esate, jo, hau, baina, puta madre, oza, kestan zauri eusteik. Zuzeneku emate izula bizitza, ez? Bai. talde batek, kontzertuak ez baldin badazka, ni uste pixanak ahi liten dala. Mhm. Porque eh, ateratze horre, venga, kargatu trastua furgoneta, guazen jotzea, venga, vuelta berriro, brilla haidu, ez da Horrek ematen dizu bizitza, hori gabe, nik uste talde batek ezin dula. Eta bai, estudi joguak eskenean, ba, da, zure lana nola bait, ba, jendia irakusteko, ez? Baina, zuzenekoak da, niretzako bintzat, Ta, ta, bai, laro eta marra. Eta bai, dode bai grupiak ez da, eta peskat ez da. Ze? Txarteko kata olako hau. Grupi, ne? Zuzeneko. Grupi, ez ze? zer da. Bendikan, ez, agur bat zuen eskalagunei ez da. Eta kuadriakua edo. Eta, bai, ez dakit, ez maitatzen nahi duna, hombre. da, ez egia, ez da, asko portatzen dira, kontuertu gehien eta dortzen dira, eskerten dugu, bai, eskerten bai. dugu gure bai. Behin etorri zian, irurtzu nian joekan, nik esan, ikusin dizkian desan <laughs> zeitei, eh, hauek... Taip, bai, azparre nean, nian, nian, da, bai, bai. bai eh, joan bai, hor jotza, guzer mego, bezak ditu, edan lokal, gau. <laughs> Igual ligamos, no? Claro. Frantzian... <laughs> Barkatu iparralde, barkatu. Iparralde, nande. Bai, bai, bai. Endaien gaudela. Piska bat, uh. piska bat, sensibu. Uh. Ez, aier, ez, osea, <laughs> bere kulpa gatik ez gau dituzte botatzen eh, iparralde osoko irratietan, osea, bere roa gatik da, eh? Barkatu iparraldeko jendea. <laughs> Ez, ez gaituzte entzuten, zula, sai. Frantxesak, denak. <laughs> Ba, nebo abesti bat, jar, eh, bigarren abesti jarriko du? Bai, nik uste dute, aipatu duzute ez, eh, abesti berri hori, bueno, edo behar bai. grabatua. Bai, jarri hori xe beha. E, eh, diferentzia, diferentzia. <laughs> ba, duzute, izun hauken denbora. 2000 tamalau garren bertxioa. 2000 tamalau garren urteko bertxioa. Barikatu, zuzenean gaude barkatu. Zuzenean gaude, bai neska ez zitza egiten ari nien. <laughs> oso, oso, elkarrezketa metaleroa, ez da? Bai. Eh, ba, bai jarraituko du, ba, bai, da bastante metaleroa, porque David Beckhameko operatu zion bere emazteari platinozko vibradore bat, hori oso metaleroa da. Bai, Metalikoa, ez metaleroa. Metaliko... Bai, ez <laughs> ikusi saio bat, eh, zer nola metalokalipse? Marrazo. Eh, ah, <laughs> Demasiado gore. <laughs> Ba, bueno, saio jarraituz, eh, sartuko bat pizkat, eh, arloan ez, eh, bueno, zuentzat, eh, suposatu, eh, euskera zabestean naturala izan dena, eta eh, bai influenzia izan duzutena, ba... Bai, egitezen, inungo momentuan ez dugu planteatu Es ingleses, es ordenadas. Bueno, es... Ingleses. Ingleses a bestia. Ingleses a bestia. Vai, Military boots. Eh. Military boots. Bai, egia. Baina hori beste a ves bai. <laughs> Ez zara en asunto. Estar apuntado, es. CCC inglés, es. Es. Es aquel petio garbi. vos agarré Gaina sumaian oso gorri euskaldu nada, beti euskaraz hitz egiten deu eta ba, beti ukidu oso garbi gaina gure influentziak zein dian ikusita ba, bai, bertsioatzen desu, bertsioak eta egiten dituzunean abesten duzu inglesez da hori, baina jazta, ez gera hortik pasa. Mm ba, bueno, horri beti eukide gozo garbi. Eta, bueno, suposatu da zumaian eh, ondo, ikusi, ikusita, odo harrera handi esango dula, baina eh, beste tokitan pentsatzen dute agien ateak izten dituela, Euskerak? Bai, adibidez, e, bueno, komentatzen irunen adibidez, eh, ez dela <laughs> bater euskalduna. es... Komentatzen dute, eh? Komentatzen bai, dute. Guk ez dakigu. Egi esan, ez da? Da, egi ez da, ez da. Bueno, alare, duela gutxi egon zian, gure lagun batzuk elberetzekok, uste, Asturiasen izan ziala, mhm. eta... mm kriston erantzuna jasazuela, haien kontzertu bat jotzuen, Asturiasen, eta jendia mhm. oso guztua, oso guztua gatu zela. Azkenean, nik uste dut bai euskera, oso hizkuntza musikala dela, ez? Inglesak bai gertatzen da, gaztelak ez da... Nik bai, bai, metala gaztelea zentzuten dut eh? eta... Etxe gustatzen. <laughs> Eta ez da rifak txarrak dialako letra yes. da... Eh, izkuntzak ez daka... Ben el dragón... ez da berdina, ez? Ez da, nik uste musikalagoa dela eta... Jendeari nesta, ez ulertu nik uste dut hori gustatzen zaiola. E, eh, gaine, kasualitatez, egonen, <laughs> egonintzen nire irakurtzen e, eh, zuen diskoen, eh, ez dakit, euskaraz nola esaten, review bedo olako bat, ez, analisi ah. bat, mhm. eta komentatzen duten ah, hori, ah, euskera oso. Bai, zera, Carlos Tizone, blogero baten... Bai, moto esan urbon izan hau bai, blogorrek. Bai, ez dakit, Eta komentatzen zuten hori, ez, euskera oso hizkuntza musikala, batez ere jebiarekin. Bai, Nik uste dut ala da, labentzat, ez dakit ja, o hain barneratuta dakaten <laughs> Baina nik arrela horrela uste da, inglesa ere bai asko gustatzen zait, mm. musikarako Igual beste izkuntza ba, alemana, dio, Ramstein da ez izkitu asko gustatu Ba, ez dakit, ez dakate bai. ikutu hori, ez? Bai, ez dakate xarma hori, ez? Bai Ta, e, inglesez komentatzen zenuna, esan duzu, gustatzen zaizula, baina ez, ez dezutela planteatzen, ba, inglesezkoa ziren bat egiten Ez dakit, bueno, azkenean, ez dakit, ez dakit, ez Ez jarrire jarri, eh? Ta... Ez, baina ez dut uste, a ber, ingleseko pas hori emango genuke, ba, planteatuko genu, jo, ba, guazen pixka bat irekitzea hau, edo, venga, guazen Inglaterra edo estatu batuta, ba, sose moitzea, ba, orduan, bai, planteatuko genuke, ostra, ba, hmm. ingleses kantatu berko dugu. Baina gauden mundilua dala eh, bai. Euskal Herrian da hori, ba, nik dut, orain goz bintzat, euskarak ingelditu gara. <laughs> Horrengoz. Horrengoz, horrengoz. <laughs> Horrengoz, utziko dur militari bai. putz, ez? Er, e, Bestela, tal, tal dia izen aldatu berko genion da hain feare da, hola, oso zen jarri berko. <laughs> Ez beti, ez? Izena, ez du, ez du merezi, eh, ez du merezi aldatze, ez? Porque da, ere bai, oso ikoniko, nahi, esan, e, daude talde pilo bat, ba, ez dakit, dakatela izen hori, ba, ez bai. dakit, ez? bai, legen beltza adibidez. Legen beltza adibidez. Bai. Entzun da, ja, <laughs> Bai. Ya, da caso de ya camiseta geña ta dena. Estuvo taco. Este logo va. <laughs> Mucho trabajo. Bai, bai. Bueno, este así cora horre metal joko arekin, está oh, Jarriko de Zuegu. No ni tocato en eso. A ver, a ver. Gutxi cora, a ver si mítico en va ba, va ba, Sarrerak. Ba, mar segundo, la mar segundo igual, gehiegi, ez? Gertuak, eh? Amesti, <laughs> bueno, gaiena, uste, mitikoa diela gaienak. Nik, nik esan edo, hombre, ez jarri egin errex, ez jarri fear of the dark, ez? Baina... Se <laughs> ba, <laughs> Baina, baina, bueno, eh, jarri nagozu jarriko lehenengoa. Ta... Ta ber. Protoko. Eman. Ideiatik, eta... Esan dizuet, gutura lagatik izkitera gustatzen. Ah, nik, egon zure Facebookean saltxeatzen dira, eta nik esan, ah, igual, sonatzen dio, ez? Porque ikusi dut, uste dut zuen zela igual zuen, zak, dakar horre txarra. <laughs> Baina, e, ikusi dut, e, ba, e, tipo batekin, bueno, zak, suposatu, ezagutu, elkarra ezagutu zuetela, Jotum Studios... seko... Ni, niria, bai. Bueno, harreman, harreman pixka badakat berekin, bai. bai. Ez que justo ikusi dut orko bero bat. Kizu txengetx, bai! Toma! <laughs> ez, kasaretaz, nipo, nik ez dut berakin hitz egin, baina e, nik biltzen izan foro batean tipo ibiltzen da. Oh, bai. Da, nik hortik or, or, aurrera nun. Uh mhm. -huh. Ba, nik esagutzen dut, ba, nik erabiltzen dut amplifikadorea, berak bai berdina daka, da, bueno, foro bat dao, da hortikan, ba, bueno. Foramplificadores.com, ez da? Eh, bai, antzen ez bai, bai. Ai, <laughs> bai. bai, ta... zer, zerri buruz, itzai dezute hor, ez? Ba... Zega, zega fapaster, bai. Eh? <laughs> Este ampli tiene, tiene un, no sé qué, es, Es que... <laughs> es, ampli digital badar, un pillado tal bueno. Está Presets y, <laughs> rollo friki, total. de mundua. Baita, horrekin, horren eskura, ikusi dut zure Facebookan ikusi nun, ba, argazki bat, eh, ampli baten oste duzela. Bai. Egin dizutena, ah, bai. edo. Bai, Miguel ditu flipatua, ampli bai, horrekin. o sea, Son da, daka, bai. Algunas eta, eh, que... ¡Ah! <laughs> ¡Qué grandeza! da, que no, gauza tope chiquilla, tope... O sea, ikuste zuta... Ah, bai. Jo, ematen du super hondi, argazkitan. ba, kriston chiquilla da, eta... eske... que... batez ere garbirako, o sea, garbila bai. bateatzea handikan. Eta duela gutxi ibili nintzen beste talde batekin, zea, estudi grabatzen, da, hartu genitun pare amplifikadore oso onaziana. Eta gio bai, gorka urran amplifikadore hau jarri genuen, eta esan genuen, boa, zindua, gorka urran amplifikadore honekin ibiliko geha, grabatu genuen, bi besti eta go, kreston gofa amplifikadori, eta inkluso guain aizait, iten netzako amplifikadore igual bat. Bai, bai, bai, bai, gonez ikusten, eta bai, galditu nahi nahi, kreston... batua, eh? Hemen dikana egiten dugu publizitatera, bai, gorka, gorka urra, eta, ah, bueno, sartu bere, ezakit, Facebookeko rialdean, edo, webunean, edo, Eta ikusiko dituzute, da, da, bastante haikandi, ez, eh? esaten kasatu bai, dut dena, bai. ez, eh? ikustu duzuta, jo, ez, polita. Bai, bai, bai. <laughs> Handmade. Bueno. Handmade, yeah! <laughs> Guazen bigarren abeste. Horrengo proposamena pixka turbilagoa da, pentsatze dut ezagutuko duzutela. Naizta ez jebia izan. Hau agian, da pixka moderno, eh? Igual Aurora tuvo a 8, tío. Y A ver. Espera aquí. tío. Tienes a tamaño de la <laughs> zeitzure gaitu gana ematen. Bai, bai, bai, bai. Koma, bai. koma. Bai, bai, Ni pentsatu da, agian igual... Ez que hau zara esagutzen nun, bai. Esaten nun, esaten nun jarratzen badugu, el marquez de txorra pelata hori, ba. Entro <laughs> oso mitikoa da, ez? Bienvenidos a de vuelto ere bai, ba, guazan jartzea. Bai, da azkeneko <laughs> diskoko, komaren azkeneko diskoko abestia. Ez detentzun. Ba, son bastante hondo, pero bueno, ya pena da, eh, deseginda, bueno, bai, deseginda taldea suposatu txarrenak diru gehiago maten duna. <laughs> Palito al drogas. <laughs> cabrón. Ba, ez da beste bat, bota beste bat. Venga, Beste bat espainola, baina... Ni bini txakean, no ni? Oh, oh, oh. ni... Mítika! <laughs> zein ezagutza mota gero bat bat bat ez dut. Nik esan dira, nik... Nik Gutalde honekin hasi ginen. Ez gutalde honekin hasi ginen metal Bai, hau, izan zen, nire metal kontatu. Ah, ia zintzen, Manowar pijo. Manowar, erdera, zaide. Naiko Manowar dira. Oh. Ya ¿eh? Perderás este tallo, este, metas juventud. Arrebate, Tierra Santa, dicen algo. Tierra Santa. Bueno. So... Tú de eh, aquí, la canción del pirata. mira, mira. <laughs> que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, mi libertad. Es que azkeneko bat? que y falta. y y falta. Eh. Venga, Va, <laughs> Claramente. Ah, vaya, va, va, <laughs> Hau, <laughs> we are the champions, hola gozu. Bai, Painkiller, you are superior. Oh, ah, <laughs> bai, bai. Por una, joder. Salvatu zute, salvatu zute. Ondo dago, ondo dago, eh? As, bai. Bai, bai. Kusetuz zuten noiz bai, zuzenan? Bai, bai, dula, ez da izan bagurte izan zian, barakaldon. aldon. Ah, barakaldon. Eh, Saxo, Motorhead da Judas Priest. Uste, ikuseten direto igan, nire ustez, <laughs> onena. Boa, mm. kriston ondo pasan onda. Zu zinen ikusi genitu nean zuzenean? Ah, Ni Judas ez. Ah, Blin Guardianekin. Bai, eta Udorekin. <laughs> Iritsi gineen berando. Arain, edaten kanpon. <laughs> <clears throat> eh, bueno, eh, guazen pixkat, eh, beti interes, eh, bueno, pentsatu interesgarrela, ba, zuen eh, internetek, internetekiko, ba, ik, mm, ezakit, ez? Eh, ze pentsatzen zuten eh, Bandcamp plataforman zaudete, bueno, erabiltzen zute zuen disko horri gotzeko, bai, bueno, restasun ematen dula. Bai, beti zatea lagungarri, badibez ba, da banka, adib, eh, Bandcamp da web horri bat doainikua, dakazula Osa, digitalki saltzia zure zu presentatzen lan guztia eta osa, jendiai zabaltzeko eta kriston oso errexia izatea. Mm. Gure badobe gaur egune bai iTunes, Spotify eta olako pila bat. Baina, bueno, hi... Pentsatu zute horietan sartza edo horrendik anu momentu, ez? Bai, bueno, eh, pentsatu genuen. Diskuratu genuen momentuan planteatu genuen, porque, mm. bueno, ikusi genuen ez talarez pagatu inberdezu hor sartzeko. Bai. Baina etan presio bat, eta... Bai, bueno, azkenian esan bueno, eh, mendikan moituko dugu eta jazta. Hmm. Da, berse erantzun dakan, da, bueno. Gero, egia esan guk, ez dakik gure bai, ja, pixka zarra gehalako edo. <laughs> Este, pixka eh, zarra dira, <laughs> ojo. bueno, bueno, bueno. <laughs> Ez dugu, jakin internet bidez nola zabaldu ondo. Hmm. Eta gizona usartu danetik, ba... Community manager bezala, ez Bai, hori da, bai, Egia esan, ta ikusten da, ba, jendeak erantzuten dula, ez? Kaka ba... da, kaka ematia. <laughs> Ba, Egun hori dena ez genuen planteatu da, bai. ba, andoni asko dutzen da, ba, sare sozialetan da, hola, da, bueno, ba, gehiago kontrolatzen dugu baino, bai. ba, ikusten dugu, ba, muritzen moitzen diala. Bai, egia da, eh, hori e, esan duzuna oso garrantzitsua da, kaka ematia. Kaka bai. bai. E, zuek adibidez, e, gurekin jarri zineten kontaktuan, baina... E, bueno, eh, guretzako da bastante zaila, ba, lortzea taldeak, porque Ibilibar gara, <laughs> bueno, ikon guztia, pero bastante atzetik an, <laughs> talde elkarrezketatzeko, eta igual daude, pues, euskara duten lau eskualdean. <laughs> Baina, baina, ez baina, baina, baina, ez baina, baina, baina, ez baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, ez zora, ez baina, baina, baina, baina, baina, Zai gustatzen pirateria hitza erabiltza, ba, ez du lako uste pirateria dela, dela, dela egin edo, ez dakit noa esaten den, lagundu <laughs> Denik. Denik. <laughs> <laughs> Baina, e, nola ikustu duzute, ba, hori, deskargan zera hori eta... Guk diskoa debalde dakau. Hmm. Bai, hori, bankan pen dakau, osea, berez guk disko fizikoak egia saltzen bost eurota, kontzertu guztitara eman izatitugu, Eta hori, nahi duna kaskure gure zedia, ba, boste daka, baina gebe bai daka aukera gure bankkampian, inkluso donazio txekileak ebai bai. on, bai. ongi otorik que aurreko ne bai, eh? bai. bai, jaso genun, jaso genun donazioa berez zedia baliozuna, baina iruko itza. <laughs> Eta guiatu ginen, <laughs> Ez ba, hori beti eskertzeko izatea. Eskertzen, Bai, ulertze dugu, bat ematek entzun dula, bai. eta debalde jetxi altzuna, da esan du, jo, ba, gustatu zait, eta... Pena mezula horraintzea, eta... Bai, eta jo, ba, esan duzu, Ja, ez da dirua gatik. Crack somos, no? Bai, <laughs> ez da dirua gatik, ja, azkenian... Eta, eta, bueno, ez dut esango, igual bai, industrian aldetikan edo, ba, suposatu duzuke bai, ba, guztiek bezala, ba, diskoa jetxi dituzutela, eta entzun bai, dituzutela, bai, eh, dituzutela. zentzu horretan, edo arlo horretan, ikusten duzute. Bueno, nik adibidez dakatu itura ba, jartze baldin naiz ba, entzute, ba, ez dakit zenek, hau disko berri ba, adibidez, azkenengoa Governors, bai. eta bai. esan hon, ostia, ba, deskargatu non, eta esan hon, bua, merezi un CD ba, eta erosi non, mm. erosi non CDia. Osea, normalean ite, ni bentzat, pertsonalki ditetena izatea entzun, eta gustatzi baldin bat erosi. Bai. Ta... Ni eroste ditu zede asko, ba, e, talde txikienak edo, bueno, ba, bai. Ba, gure mailan dauden taldea, ez da, ba, kontzertu batera jun, ostra, gustatu zait. Bai, bai, ba, bai, bai, bai, bai, Baina, gero, egia zan, nola, disko famatuak edo, ba, gehienak. kas konbertas, eh? Ari <laughs> <laughs> e, uste duzute ba, interneten egoteak e, ateak iretzen dizkizuela ba, bai erlazio mailan bai e, bueno, ez dakit, ez? Hombre, beti izatea laguntza bat. Bai, interneta bai, internet bai. jendia mundu asuak sartze Eta agian igual pentsatzen zute dela pixkat Facebook, bezala ba, lagunga, lagunik gabe, ez da? Ba. <laughs> ez, baino, nik uste dut iritsi dela puntu bat bai, hainbeste da, hola. Bai, saturazioa, ez da? Da, bat, orduan ez bat ez destakatzen... Zaila, oso zaila. Zaila, diferentzia, diferentzia, bai. abiatzen edo... Bai, eta jo, nik uste ja... Ba, igual hain da la marro urte, interneten txona... Ostra, ba, bai, altzula moitu, baina bai. hain beste dago. Bai, es, bai. Baina, adibidez, ba, bueno, hola kontalde. Eta gizemo milioita talde, bai, bai, bai, bai. bai. Bai, eh, bastakit e... Eh, mm, izan du, izan den, izan nan, izan ez dakit Izan eh, ez dakit, ez? Eh, kontaktoren bat, pues, jo, tipo batek ez dakit. Eh, adibidez, azkeneko ustuta, azkeneko saioan zen zela, eh Japoniako talde bat, adibidez. Eta tipoak, osea, ez dugu egiten jartzen dugu Facebookena eta automatiko jartzen da Twitterren, ez? Eta ez dugu jartzen, ba, ez eta ropa edo, ez dugu bilatzen Dai. den. Mhm. Eta ikusi genuen, ba, horrengo tipoak, ba, jarretzen ari zigula, eta Japoniatik, ez da? Osea, gu, horrelako zea raroak izan ditugu, izan dituzu ez zueko lakoak... ez sartzen zuk inoiz, ez eh? del Twitter. Ez nik egin Ba, enez, zuelako eta Hombre, bai, bate bate kontat, kontaktatu iguen plan, jo, ba, entzun dizu eh, da, asko gustatzen ah, bai, ba, bai. bai, ez dakit da. Bai, Barcelona, Valencia aldetik an intziguen azkene, azkenengo mentzi jo ustet, eta haiekin, justu zen talde bat, eta haiekin jotzia gustatuko keela, eta Osta, gugu esan genion, gu bati guztua. Osta, tipiko plan itekela, <laughs> Bai. Ik ateatzen bat balentzian, da gu bat ateatzeo hemen digan. Bai. Ondo ateatzen dimaik, ba ondo. Bestela... dela gutxi usten dute bai, eh, Sevillako irrati. Bai, esan bat dizuen hori, bai, bai. Bai, bai. Sevillako errati saio batean edo hartu zatela. Bai, ez detentun, baina uste batea gehala, bai. Baina normalian hori, Sevillako irrati hortan informatu nitzan, da, zala... Go bai, osea, talde gaztiak eta hola hasi que zianak mm. jartzen zituen lau abesti, lau pa bosta abesti eta... Bai, gainea oso, oso exhaustiboak, ja, en el bai, izun nau. Bai, bai, bai. bai gainea oso curioso y zen. <laughs> ¿Qué significa? Bai. Con miedo. Tengo miedo. es que en inglés suena mejor. <laughs> Eta gero bai, jarri zuen gure bestia larru gorri zen hauna, larru gorri saiatu zian bai, trebuzi egiten da, imaginatu gozio, piel roja, piel blanca esan zuen. Ezin da, Bueno. <laughs> bai, normala, no? Ba, bueno, ba, honekin ezakit eh, zerbait eh, saio bukaerara iristen ari gara, azkeneko beste jarreko du, nahi bazute ezakit zerbait esan zuen guru burua saldu. E... balio zute? Andoni gutxi. <laughs> <laughs> Ez, ba, bueno, ba, betikoa, ba, ba bueno, bat ematen zuten nahi bada, ba, hori... Ba, eta. Noiz jotzen duzute mendikan, eh, bueno, mendikan, noiz bai, horrengo, konzertuak? horrengo, bo, dazkau, uengoz, iru azkau, iru konzertu, bat da bihaste barru, gorli zen, xurruta eta geho, ja, bidian nahi geha pixkat itzeiten da konfirmatzen konzertu, baina justu gaur ateaz eskigu bi data, bat dala apirilak... Lauan, ez bana, ez bana oker, bai, lauan. Laua bostu, bai. Ui, zer guen ba, mogan bon? <laughs> bueno, bat dakaula... Mogan bon, eta bestia gazte izen. Oida, bestia gazte izen. <laughs> mogan boku izangoa askida eta exodiak egin, valentziarrak. Eta gazte gu bakarrikan izango. Exodia, ze jugio. eh, bueno, eh, Norbait interes, interesatzen bazaio bai, e, bueno, esan dugun bezala interneten bidez eh, kontaktatu uh mhm. -huh. aldi ez al, hori. <laughs> al, aldute? Aldute, bai, bai, bai e, zuen Facebook o, Twitter. Bai, o... izu nahu jarri eta hor, eta dakau perfil musikala eta perfil propilua. O sea, Ba. Eto, eto, eto. ba, akizute, hemen, eh, bueno, eh, lehenik eta ben, eskerik asko, ne bai, eskerik asko eh, zuei. E, oso ondo bai, pasatu guzukin, eta... Bueno, zer bai. eh? Bai, bai, bai, jo, ez, zaretu. Azkar bai. pasasai gordu. Eh, bai. Pelotas, pelotas. <laughs> Ezan zete, talde bakarra karri ditula gara gardoak, hemen dikan egiten dut deialdi eh. bat, ez... Etortzen diren urrengo taldei, ba, milaka eta milaka taldei, ba, ba, ba, gara gardoak karri mesetuz, gara gara. Hombre, <laughs> ez? menos, no? Ken menos, ez? ¿eh? <laughs> Zer gutxiago, ez da? Oida. Eh, ba, e, bueno, azkeneko abestiarekin amaituko dugu saio gaur. Bai, agurtzeko, ze, ze bai, abesti... Bai, ba, metamos jarriko dugu. Bai. Ez bai izena amaten bai. dion abestia. Ba, bueno, esan bezala, eskerik asko egotea eh, eta, bueno, a ber, ikusten gara nortikan, edo konzertuetan, edo ez. Nahizu denia. <laughs> Eta, bat arde. Eta, bat arde.